la consentemo de hundoi. La cesube presentota studajo certe ne surprizos iun ein auscultanton, set estas interesse che scienzei esploroi povas confirmi longan practican observadon. Temas pri la facto che oni jus montris che psica STRECITEZO de homoi contagias ilien hundoin. Cae eble tio ocasas ancau cun aliae dorlot bestoi. Se tiu informo taugas che hund possedantoi pli bone tractu sia in amata in bestoin, tiam gi iam valoras la penon. La esploron faris anoi de Sveda Universitato cae publicigis en la revuo Scientific Reports. Gi basigis sur analizado de hormono cortisolo, considerata la hormono de stresso en la corpo de homoi cae de iliai dorlot bestoi. Oni clare trovis che ili sincronigas sia in stresso niveloin la longe de la tempo. Dum iar miloi, amicigio inter homoi cae hondoi, faris citiuin tre dependai de iliai possedantoi, tiel che speguligas en la besto ancao la strecitezzo de la homo. La personetso de la concerna homo forte efficas ie la strecitezzo de lia hondo. Tamen la personetso mem de la hondo ne influas la nivelon de gia strezzo laulonge de la tempo. Por la studajo oni analizis quindec hoc hundoin de la rasoi border collie cae pastisto, cae iliaen posedantinoin, ciui estis virinoi. Oni collectis haroin de tiui virinoi cae de iliai hundoi en du momentoi de la studo cae oni analisis la concentrigion de cortisolo. Lau grade ciel la haro crescas, gi ensorbas cortisolon el la sango, tiel che formigas spezzo de retrospectiva calendaro de la niveloi de tiu hormono. Pere de la haroi, oni successas analisi la nivelon de stresso laulonge de monatoi. Resultis che possedantinoi cun altai quantoi da cortisolo havas hondoin cun altai quantoi da cortisolo. Cai inverse. Simila fenomeno ocasas inter homoi, exemple infanoi relate al siae gepatroi. La esploristoi analisis ancao ciu corp exerzoi povus influi tiaen resultoin, sed la datumoi ne confirmis tion. Oni ne precise scias kiel ocasas la mensiita sincronigo inter hondoi ca iliei posedantoi. Secvai pasoi celos clarigi ciu ce aliai rasoi de hondoi la sama fenomeno ocasas ancau ciu ce aliei tipoi de dorlot bestoi. Laste, mancas clarigi ciu la sama consentemo ocasas ciam la posedantoi de hundoi estas viroi.